пярэбары. Вясны чакаў міхал сям'ёю, Чакаў з трывогаю. Вясною ў лясніцтве ішла ператасоўка служачых нізшых, пераходы. Тут так вялося з году ў годы, і як не думае галоўка, нічога выдумаць не можа. Ніяка просьба не паможа, калі на чым ляснічыў прэцца, А можа, дасць Бог ператрэцца, І тут гадок ці два пабудзем, Сабе не верачы людзям, Міхал так думаў, сумняваўся, і тут астацца спадзяваўся. Ды раз у сесію, Мехася к сабе ляснічы заклікаем. Ну, гэта нешта азначае, у міхала думка пранеслася. І ў канцелярыі ўваходзіць вачэй з ляснічая не зводзіць чагось та важнага чакае. Ага, ты тут. Ну, чалавеча, збірай манаткі і ў парэчча за добры час перабірайся перад вялікаднем старайся туды на месца перабрацца жыві там нечага баяцца панок за что михал пытае что за прычына ёсць такая ці я по службе правініўся ці на мяне пан угнявіўся я не прадаў не украў нічога скажи панок на літасць бога за что нас пан перамяшчае то Лясніы строга пазірае. Мне чалавек там добры трэба, а не гультай, які не згрэба. Такі ляснік, як ты, который не будзе спаць п'яны ў разоры. Парэччу месца неблагое, і поле там не так пустое, хоть менш яго, затое ж паша, Дык будзе хлеб табе і каша, пакуль я жыў, і ты не згінеш свае сям'і нябось не кінеш, куды ты дзенешся. Трымайся, жыві і з Богом разжывайся. Пайшоў міхал нашу задуме, а па дарозе к цётцы хруме ён трапіў з гора выпіць чарку, каб галаве яго на карку было лягчэй крыху трымацца. І што з-за страх перабірацца? — Михал дарогай разважае. Мяне ляснічы паважае, А месца праўда, не лихое. І гэ ты наше жыццё злое. Мехась у лесе песню цягне, і так ты стрельбай выбівае назад, наперад выкідае, Зайсці скарэй дадому прагне навінай важнай падзяліцца. Ідзень смела, Не боится праборки дома за гарэлку. Вкаважнасць, што кватэрку ён з гора тога перакінуў і на мехася жальна хлынуў і нейкі смут так навязаўся. Гбрашце ён усердаваўся, а на каго? За што? Не знае, А можа, так злосць напускае, каб дома жонка не крычала, Тым болей, што ўжо выглядала яго пасада з-за ўзгорка, і трохі рупіла праборка. Міхал увайшоў не зразу ў хату, каля хлява пер затрымаўся і на свінню так углядаўся, як бы за гэта браў ён плату. Ад хлевушка ў гумно заходзіць з антосем гутарку заводзіць і ўжо адтуль раўней, як можна ідзе да хаты асцярожным. Але як бацька не стараўся, а ўсё ж ён лёганька хістаўся. Антось даўно заметіў гэта: плыве як панская карета <laughs> і чуць ад смеху не качаўся. А каб прымусіць і паверыць, што ён гарэлкі і не нюхаў, садок зайшоў і пчол паслухаў. А ў сенях стаў сабаку перыць, што ўначы кепска дом пільнуе, што мала брэша кепска чуе, зайцоў не гоніць і не ловіць, а толькі знае наровіць, каб як у хату зачасацца. Не ну, ліха матары і бацы, а дурань вочча твоё мяса на двор брахаць старай дурніца, гаршчэчнік, чортова ты пыльца і на сабаку накрычаўшы тады ўжо стрэльбу з плеч знімае і на сцяну яе чапляе і хату ходзіць торбу зняўшы садіцца там гаворыць мала каб жонка заразу не пазнала бо толькі скажа одно слово прапала хітрасць і готова ідзе ты гэтак ты налупіўся, каб ты смалы ўжо быў напіўся. От то натура жонка лае, А ён смяецца, <laughs> не шманае. Няма табе граху ні посту, хоць у палонку кідай з мосту. А ў пост скажы, сварыцца можна, калі ты гэтака набожна, мехалужанкі запытаўся а боя п'яны ці валяўся от не крычы ты не лайся лепш у дарогу ты збірайся куды ў дарогу што пляцеш ты прапіў свой розум ці што ўрэшты ты С трывогай жонка ўжо пытает он сярдзіты свой мяняе, бо ёй у голасе мехася адразу праўда пачулася. І дзеці бліжэй селі к тату, якраз вайшоў і дядзька ў хату. Дык так хантось Пераязджаем апошні час тут дажываем куды у парэча у балота бадай ты спрахла вот прыдота цягніся знова глуш такая антось парэча праклінае вздыхнула цяжка цяжка маці і зразу стала смутна ў хаце як бы з усіх кутковых шчылін з усіх чуть-чуть заметных звілін сюды бяда панапаўзала і гэтых прыкра пазірала на ўсіх ад мала да вяліка безжаласна і без языка зрабіўшы момант замяшання і змоўклі ў хаце, все да звання. Знічэўку маці аж прысела, так пераборка ўжо дадзела. Апроч таго тут абжыліся, на ногі трохі падняліся, яшчэ б гадочак пажыць ціха. Але найгоршае тут ліха збірай зноў, цапстрыкі трасіся па каранях з добром сям'ёю у саму бездраж вясною. Дзе наша брат не прападае? Михал гаворку зачынае, ці ж толькі свету, што в аконцы, або так міла тут бясконца. І там мы будзем жыць таксама няма ўжо горшай, як тут яма. А сенакос тут дзе за светом, О там блізютка каля дома, Прэчча добра мне знаёма. А колькі зелені там летом, як у вяночку стаіць хата, грыбоў і ягад страх багата там выгад болей чалавечам поедем татачка упарэча ось там грыбоў попазбіраю ох і збіраць ахвоту маю схапіўся костучка і скача а маці з гора чуть не плача згараць яны няхай з грыбамі але ці будзе хлеб часамі он тось пытае уже сярдзіта колькі там пасеем жыта зямлі як бабе на старой сесці. Попробуй сядь на гэтым месте. А дзе ты дзенешся? І сядзеш, нічога, браце, не парадзіш. Ай Яму як выпіў. Гора мала на батьку маці зноў напала. А мне ты думаешь салодка. Ды справа проста і каротка, не будзеш ты з ляснічым спорыць, рабі вось тое, што гаворыць, а не ідзі вон варона з куста, опять на куст, Бо хлеба луста нялёгка ўсім брат дастаецца. Пустым той кут не астанецца, не будзе нас, другі там сядзе і не зважаючы, не глядзя, якое месца і выгода что так то так ды працы шкода якую мы тут положили зямлю так добра мы угнаілі а на кого мы працавали кому пасаду гатавалі так чорт тулы саму з балота припряться нейкая галота тваёю працай карыстацца тваім мазолем нажывацца не толькі дзякую не скажа хвігу ў нос ты табе пакажа. Ну што паробіш, як такая ўжо нам доля выпадае. На трэці дзень прыйшлі падводы. Все сваякі паприязджалі. І двор вазамі паўстаўлялі, як бы прыехалі ў калоды, ці на кірмаш каля калядак. Тут быў стражэнны непарадак, на тое час быў перабору. Была адчынена камора і сені насцеж, як попала на доба розная стаяла. Было ўсё зрушана, сарвана, крыжы з дзяжой каля паркана на час кароткі прихіліліся. З баны гаршкі між іх туліліся, і тры цаберкі там стаялі і чарады свае чакалі і тут жа збоку як той п'яны ляжаў навой стары драўляны варстат на часткі разабраны на трэскі кінуты валяўся а на вяроўцы мех гайдаўся стары скараўлены ад гною забыты ўсімі пад страхою пустела хата сцены лавы і мелі погляд нецікавым все тут было раскидано все не на месцы не прыбрана як бы зусім не тая хата качэргі вілы і лопата ў кутку адным цяпер стаялі гвазды то тут то там тырчалі па ўсіх сцянах як бы шчаціна снавалі дзеці і мужчыны сяней з каморы скарб сцягалі і на вазы яго складалі а маці скрыню пакавала і і дробязь розную збірала. Все варушыліся, снавалі, як бы мурашнік раскапалі, такая тут была трывога. Вуглы шчышчалі да нічога і забіралі ўсё да ніткі. Падводы пухлі ў вачавіткі. А як закончылі складацца, зайшліўся ў хату, сілкавацца між голых сцен несумавітых таких панурых абабітых астаўся стол адзін на месце каб у апошні раз накрыцца і даць мужчынам прыпыніцца на час каротенькі прысесці і выпіць чарачку другую за жыцце долю маладую тут быў базыль антостатянин карусь дзівак Ён між парканін схаваў трайню рагадж дзве восі тайком узяўшы ад антося яшчэ карусь паўлюк куртаты сцяцок казюк скарабагаты ды брат мехася і антося ну мужчын нямала набралося пайшла ў круг чарка і другая гаворка ў хаце ажываем Адзін Антось ужо смяецца сваім закатным дробным смехам, аж галава з шырокім плехам і сівым воласам трасецца. Ты ты, братганка, не смуціся. Вось вы печарку не журыся. Няхай дае Бог спосаб новы, ну, будьце ж крепенькі здаровы, э, выпечыста ад кавета. Ды выпі, Ганна, ну што гэта? Мужчыны ўсе тут загудзелі, ды дружна так яны населі, што Ганна тройчы прыгубіла і чарку ўсю перакуліла. Ну Бог гэтак малайчына, хай будзеш добрая часіна. Ой, <laughs> буду п'яна, ашаломіць, Касцей гарэлка не паломіць, крычыць базыль здароў будь павал і галаву ён закідае і спрытна чарку асушае дыломіць хлеба цэлы кавал ды так жуе што вушы ходзяць мужчыны дарма час не зволіць і хутка чаркі асушаюць гаспадарам добра жадаюць і добрай долі ўсім да звання і ціснуць руки нарастаннем кару здзівак часінай тою насіўся з восямі з трайнёю увоз іх глыбей запакоўваў сярэдзіну рагач засоўваў і накрываў яго цабрамі каб не знайшоў мехач часамі і воз ён свой у кут стаўляе астаться ззаду патрапляе мужчыны у выйшлі на двор з хаты ну варушы скарабагаты сказаў базыль свайму суседу я за табою брат поеду і рад нагружаных хурманак паволі зрушыў міну ганак на і ўлез чуць значнаю трапою пацягся мернаю ступою. І цяжка, цяжка ганне стала, як бы ў грудях там што апала, і сэрца жаласцю заныла. І ўсё тут стало так няміла, что уже тут больше ей не терпелось и бегчы в свет оттуль хотелось абы не бачыць стентых голых кутков пустых и невясёлых Ужо конь запрэжан и чакае копытам долб'е нетерпліва Таім часам маці тарапліва закон дзядоў сваіх спаўняе кладе кусочак хлеба солью и под красны куту за вуголь апошні раз глядзець на хату дзе многа дробязі на страту пайшло ў час гэты перабору а ну ты маці ідзеш скора михай з двара яе пытае і маці хату пакідае а бо ёй самой тут не цярпіцца і з плачам хрысціцца садіцца дзе дзеці дробныя сядзелі і скарб быў зложан даражэйшы алесе ўладзе сын старэйшы пайсці пяхотам захацелі і з дядзькам лесам гналі статка апошні раз пустая хатка з-за груш высокіх показалась ды за узгорачкам схавалась і толькі комінак гаротна над дахам высіўся маркотна, ды студні воча падзінока тырчаў над хатаю высока. Гуменца смутна пазірала і быццам поглядам пытала: Куды яны ад нас з'язджаюць, Чаму адных нас пакідаюць.